بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس الله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وترا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم إذا قدعوا منهن وتراء وكان أمر الله مفعولا ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم آيتूं पढ़ियूंसीं छटीं आयत खां वठी चालीह आयत ताईं सूरत अहज़ाब जी हाणे हिनजो माना कंदासीं इनशा अलाह तौफ़ ॾींदो हिदायत कंदो رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وازواج سيدنا محمد وبارك وسلم फरमाए हीअ जेका पहिरीं आयत छठी वमा कान لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من रसूल हू फ़क़ति दल दलाल मुबीना फरमाए थो त ऐं नाहे कंहिं मोमिन ऐं मोमिनाणीअ लाइ जॾहिं हुकुम करे अलाह ऐं उनजो रसूल कंहिंजो कंहिं कंहिं कम जो त हुजे उन्हनि खे अख़्तियार यानी कंहिंखे अख़्तियार न आहे त जॾहिं अलाह ताला वटां कदा थी चुको को अमर को हुकुम या रसूल वटां कदा थी चुको को अमर या को हुकुम त पोइ वरी हू को चूंड करे पंहिंजी लहमुल ख़ैरत मिन आमरे उन आमिर में ॿिए कंहिंखे अख़्तियार पोइ हाणे कोन्हे त वरी ईअं करे हाणे पहिरीं जेका चूंड वारी पढ़ी सौ अठावीह आयत <clears throat> अलाह ताला रसूल पाक सलाह खे चयो त हे नबी पंहिंजे घर वारनि खे चओ अज़वाज़ खे चओ त हीअ चूंड था कनि या हीअ चूंड था कनि हाणे उन सां ई इन जो वास्तो आहे आयत जो हिकिड़ो हिन अॻिते मतिलबु त इहे छटीह नंबर आयत आहे छटीह जो वास्तो न अठावीह आयत सां या उणटीह सां त छा तव्हां अख़्तियार था कयो चूंडियो छा हुकुम था करियो पोइ पोइ वरी जेको टीह एकटीह त फ़वाहिशी छॾींदो ऐं तकवा अख़्तियार कंदो ऐं उनखां पोइ तव्हां ॿियनि औरतुनि जहिड़ी न आहियो पोइ जॾहिं अलाह ताला जो इहो कज़ाब वारो हुकुम अची चुको रसूल जो हुकुम अची चुको हाणे तव्हांखे अख़्तियार कोन्हे त हीअं बि करियो हूअं बि करियो ईअं बि करियो हूअं बि करियो जीअं वणे तीअं करियो असांजी मर्ज़ी आहे ला इक्राफि दीन थी फ़िकीन थी दीन में को ज़बरदस्ती कोन्हे मुंहिंजी मर्ज़ी आहे ऐं क़ुर पढ़ा न पढ़ा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे नमाज़ पढ़ा न पढ़ा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे चोरी करिया न करियां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे फला फलाणो कमु बिसड़ा करिया न करेिया मुंहिंजी मर्ज़ी आहे न मर्ज़ी तव्हांजी पोइ कोन हूंदी पोइ जॾहिं तव्हां अख़्तियार करे चुको चूंडे चुको ऐं पंहिंजो वाइदो करे चुको ऐं हद मौसिक़ु वसूक पूरो करे चुको हाणे तव्हांजो अख़्तियारु कोन्हे हाणे ईअं हलणो आहे जेके न हल ज़ाहिर आहे तव्हांखे ॿधी त कोन पंहिंजो कमु उहो कराइबो जेकॾहिं चङाई कंदव त तव्हांखे ॿीणो सवाबु हुनजो अजुर अलाह ताला वटि आहे जे पुछड़ाई कंदव ॿीणो हुनजो तव्हां ते सज़ा आहे मतिलबु इहा ॻाल्हि हिकिड़ी पहिरीं हुननि जेके अॼुके गुज़री चुकियूं आयतूं उन सां हिन जो वास्तो आहे यानी हीअ ट्रांज़िशनल आयत आहे हाणे वरी जेको ईंदो अॻिते त जेकॾहिं रसूल पाक सलाह हुकुम कयो कंहिंखे त तूं फलाणे सां शादी कर या फलाणी हीअ ॻाल्हि कर या हीअ ॻाल्हि कर त हाणे अख़्तियार कोन्हे माण्हू खे त चए त आऊं हूअ शादी कोन कंदुसि सां हीअं कोन कंदुसि सां हू कोन कंदुसि छो जो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे रसूल पाक केरु थींदो आहे मूंखे चवे हाणे हिते ॼण हिकिड़ो त नबी पाक सलाह <clears throat> जे घर में इहा तमामु अहम ज़रूरी ॻाल्हि आहे हिन ॻाल्हि जो बैकग्राउंड सम्झणु ऐं जो माण्हुनि पोइ वरी जेके ॻाल्हियूं ठाहियूं आहिनि उनमें ग़लति फहमियूं पैदा थींदियूं हज़र <clears throat> हज़रत जैन बिन त जैश रज़ी अला ताला पुफी जी धीउ आहे रसूल पाक सलाह हिन जा घर जा भाती अञा पाबंदियूं कोन्हनि हिजाब जूं परदे जूं पाबंदियूं कोन्हनि मुआशरो जेको आहे सो खुलियो हिक ॿिए जे घरनि में अचणु वञणु मखे में बि ईअं हो मदीने में बि ईअं हो त हाणे हज़रत ज़ैनब ज़ैन बिन जश जेका आहे सा मतिलबु त हज़ूर सलाह स्लास पुफी जी धीउ आहे पुॼाई आहे हरूस पाक पाकम सुञाणे थो हुनखे वॾी थी आहे हुनखे सुञाणे थो हाणे हरसूल पाक पाकम वटि ज़ैद बिन हारस आहे पंहिंजो पहिरीं पुटलो करे रखियईं हाणे हुकुम अची वियो त पुटु न आहे हाणे हिनखे पंहिंजो त पोइ पुटु न आहे त हाणे पुटु हारसा जो आहे हाणे उहा बि ॻाल्हि थी हली हज़रत ज़ैद बिन हारस खे पहिरीं शादी कराई पंहिंजे उन्हनि जेका बानी हुई ओम अहमन हुन सां जंहिं मज़ा अहमन पुठि ॼाओ पोइ वरी ज़ैद बिन हारस सां जेको आहे सो छा उसामा बिन ज़ैद जेको आहे उहो बि उन मज़ा ॼाओ आहे त हाणे उन सां शादी कराई हज़ूर पाक सलाहु पंहिंजे हुनजी हाणे जॾहिं हीअ वॾी थी आहे जॾहिं मसालो थियो आहे भई ग़ुलाम सां माण्हू शादी करे न करे छो त ग़ुलाम हकारत वारो आहे हीअ जेको आज़ादु आहे सो आज़ादु आहे इहा ॻाल्हि टोड़ण जे लाइ ऐं पंहिंजो रसूल पाक जी आॾो हुई पंहिंजो हज़रत ज़ैनब बिन जैश हुनजी पाण शादी कराई रसूल पाक सलास हुनखे चयो आहे पंहिंजो त हाणे हुननि त एतिराज़ु कयो पहिरीं उथंदे ई पंहिंजो छा चइबो आहे ज़ैनब बिन जैश रज़ीला ताला ख़ुदि एतिराज़ु कयो हुनजो भाउ जेको आहे अब्दुला बिन जैश हुन एतिराज़ु कयो हुनजे ॿिया माइट मिट घर वारा हुन चयो भाई हीअ बहाने सां असीं कीअं शादी कंदासीं हीअ वरी कीअं आहे पाण हिते आयत आयत जॾहिं अलाह ताला जो हुकुम अची वियो ऐं जॾहिं पंहिंजो रसूल पाक जो हुकुम अची वियो हाणे तव्हांखे अख़्तियार कोन्हे त तव्हीं उहे न करियो जीअं अलाह ताला हुकुम कयो आहे ऐं इहा ॻाल्हि हिकिड़ी ॿियो को ॿियो हिकिड़ो असाब सगोरो आहे तमामु फिथल सुथल वीचारो मतिलबु त कपिड़ा लथा ही हू किनू कोजो ॾिसण जो शकिल जो अहिड़ो अहिड़ो त हाणे मतिलबु त उहो जुलबिलिया छा नालो अथसि हुनजो हाणे उनजो बि वाकियो बयानु कनि था उहो बि आयो त पंहिंजो हुन शादी जो ख़्यालु ॾेखारियो यार सुपाक साहिब पुछियो हुन खां शादी कंदे त चई त हा चई वञ फलाणे जे घर में उते वञी चओ त मूंखे ऐं आयो यार सुपाक में मोकिलियो आहे पंहिंजो <laughs> मुंहिंजी शादी करायो तव्हांजी धीउ सां अलाह वियो वीचारो हुते हाणे हुनजी नियाणी जेका आहे त विठी ॿुधे पई पोइ माउ पीउ वरी चए थो हुन सुलफ़ाक खे कहिड़ो ॿियो को कोन सुझो जो असांखे मोकिले ॾिए शादी जे लाइ हाणे हिनखे मोकिलियो त हीअ वरी कहिड़ो आहे त पहिरीं त हुननि जवाबु ॾेई मोकिलियो पर पोइ वरी हज़रत उहा जेका नियाणी आहे रसूल हुननि माण्हुनि जी हुन चयो त रसूल पाक सुलफ़ाक़ा हीअ आयत आई आहे ऐं पंहिंजो तव्हांखे अख़्तियार कोन्हे त जवाबु ॾियो हुनखे पोइ वरी विया विया डोड़ंदा पाक सुलफ़ाक़ रसुल्ला असां मञियोसीं पोइ हाणे इन ई नमूने सां हज़रत ज़ैनब बिन जैश रज़ी अलाह ताली अना जी शादी थी ज़ैद बिन हाज़िर हिन में हिकिड़ो हुयो त ग़ुलामी ऐं आज़ादी मतिलबु त इस्लाम में सभु हिकु जहिड़ा आहिनि जेको आज़ादु थियो ग़ुलाम थियो हीउ थियो उहो थियो सभु मतिलबु त इस्लाम में हिकु जहिड़ा आहिनि बिलाल ऐं पंहिंजो उमिरि रज़ी अलाह ताली उथी बीहंदो हज़रत बिलाल रज़ी अलाह ताली सैद असांजो सईद आयो आहे असांजो वॾो सही तरह असां माना अल बैत अचूं पर अल बैत जे माना में त रसूल पाक सलाहु जी जीअं हुआ पर सही सही माना अशराफ़ जी माना उहा कान्हे बिलाल हफ़ ई हुओ मतिलबु त उहो हब्श जो हुनखे चए थो असांजो सरदार आहे मतिलबु त सद सरदार जी माना में हाणे इहा ॻाल्हि थिए थी जीअं बि थियो मतिलबु पोइ वरी अलाह ताला खे हिकिड़ो कज़ा अमरनि हीर कज़ा थी चुको त ईअं थींदो पोइ हज़रत ज़ैद बिन हारस जेको आहे सो मतिलबु पाण में हज़रत ज़ैनब बिन जैस ॻाल्हाइण जी तिखी हुई या छा हुई पोइ कहिड़े नमूने सां हुननि जो पाण में ठहराउ कोन थियो जो कुझु अरसे खां पोइ हज़रत ज़ैद ज़ैन हज़रत ज़ैद रज़ीला सलाह चयो त आऊं चाहियां थो त आऊं तलाक ॾियां <laughs> हज़रत ज़ैनब रज़ी अलाह ताला छो जो असांजो ठा कोन थो थिए ॻाल्हाइण जी तिखी आहे मूंखे मुंहिंजी इज़त कोन थी करे मुंहिंजी बेज़ती थी करे वग़ैरह वग़ैरह पोइ इन ते हज़ूर सलाह फ़रमायो त अतुल्ला अलाह खां ॾिज ऐं पंहिंजी ज़ाल खे रख पाण वटि इहो लफ़्ज़ हिते जेको आहे में ऐं उन वक़्तु जेको आहे सो जेकॾहिं रसुफ़ दिलि में आयो त माण्हू छा चवंदा माण्हुनि जी चवण खां अलाह ताला यानी मतिलबु त त रसू पाक हीअं चवंदा हूअं चवंदा भई शादी करायई या त नाकाम वई हली हिकिड़ी दफ़ो इहो कीअं थियो कमु ऐं ॿियो हाणे जेकॾहिं उहा शादी करे तलाक हाणे जे थी वञे त पोइ हुन सां छा करियां ज़ैन बिन जैश किथां वेंदी हुनजी बेस्ती थींदी उहा ख़ुदि त मुतलिक़ा आहे तलाक वारी सां केरु शादी ॿियो कंदो पोइ इहो बि हिकिड़ी तमामु सोसाइटी जे लाइ सुठो कोन्हे पोइ जेकॾहिं आऊं खणी हुन सां शादी करियां त वरी माण्हू मूं ते खिलंदा टोकींदा भई तूं पंहिंजे पुटेले जी धीअ सां पुटेले जी ज़ाल सां तो शादी कई आहे या वरी ॻाल्हि कीअं थी आहे त मतिलबु सभई एतिरा हज़ूर सलाहु जे ज़हन में जी ॻाल्हियूं आहियूं त मूंखे हीअं बि चवंदा हीअं बि चवंदा हीअं बि माण्हू चवंदा हीअं बि चवंदा पर अलाह ताला इन ते हुकुम कयो आहे त तोखे माण्हुनि खां ॾिजण जी ज़रूरत न आहे अलाह ताला खां तूं ॾिज छो अलाह ताला जो हुकुम आहे शुरू सूरत जी हितां थी थिए त ल त थियल काफ़िरिन वरी मुनाफ़िकनि मुनाफ़िकनि काफ़रनि जी ॻाल्हि ते तूं नाल हुनजे पोयां नाल ऐं ॾिज असां खां ॾिज अलाह खां ॾिज जंहिंखां ॾिजण जो हक़ु आहे ऐं हिन माण्हुनि खां तोखे ॾिजण जो कहिड़ो हक़ु आहे पोइ हिन में जेका ॻाल्हि वरी पोइ अदादा या ॿियनि जे तूं हुनखां आयो आहे त पोइ रसूल पर सुलपाकम ॾिठो हिकिड़े दफ़े हाणे हिकिड़ो दफ़े ॾिठाई पोइ हुन ॾींहुं आशिक़ थी पियो रसूल पाक हाणे हेतिरो साल ई रही पई हुई शादी कोन हुई हुनजी अञा कुंवारी हुई तॾहिं हुन सां कोन कयईं शादी हाणे जेको आहे ॾिसी बसि आशिक थी पियो हलियो हाणे इहा ॻाल्हि जेको मतिलबु रिवायत जेका आहे हुनमें हर्फ़ आहे मतिलबु त उहा में नज़र आहे अचे सही न आहे मतिलबु उहा ईअं न आहे इन करे अहिड़े नमूने सां हुनखे न वठणु खपे छो जो पोइ वरी मुनाफ़िकनि उहा ॻाल्हि पखेड़ी त भई आशिक थी पियो पोइ हिनखे मजबूर कयईं त तूं तलाक ॾिए या हीअं करूं कर हीअं ॻाल्हि कोन थी पर छा सिचुएशन थींदो तलाक जो सिचुएशन थी हलियो हुनजो छा थिए पोइ अलाह ताला इहो बि ॼणु हिकिड़ो तूं हुन मथां मसालो हल कयो त त मुतलिक़ जेका आहे सा शादी करे सघे थी रसूल सलाहु जेको शादी करे सघे थो ऐं जेका अदा या आहिनि जेके सॼा विया आहिनि पुठे लाइ करे उन उहो पुठि न आहे हक़ीक़त में हिन करे उन जी ज़ाल सां शादी करे सघे थो अहिड़ी क़िस्म जा मतिलबु हीअ पाबंदियूं जेके आहिनि उनखे ख़तमु करण जे लाइ पोइ हीअ ही शयूं आयतूं आहिनि हाणे हिते पढ़ूं था अॻिते आयत आहे हा हुमा ख़ान मोमिन वला मोमिन थियनि ऐं मतिलबु त अख़्तियार न आहे ख़ैर लहौम अल ख़ैर तिन अमर ऐं हिदा क़दल लाह रसूल जॾहिं अल्ला ताला ऐं हुन रसूल क़दा करे चुको हुकुम ॾेई चुको अमरनि कंहिं ॻाल्हि जो ऐं यकून लहोम अल ख़ैरत उन माण्हुनि खे अख़्तियार न आहे त इन मामले में अमर हिम हुन पंहिंजो इहे सलाह रसूल हू फ़क़ति दल दलाल मुबीना जीअं अलाह ताला ऐं हुन रसूल जी बेफ़रमानी कई चए ते न हलिया त उहे ॼण गुमराह थिया वरी गुमराही नमूने सां पोइ चए पोइ जेका आयत थी अचे हाणे उहा वरी हिन सां मिले थी सिचुएशन सां ज़ैद बिन हारिस सां ऐं हू जे मतिलबु आयत साॻी आयत ट्रांज़िशनल आयत आहे मतिलबु मथियुनि आयतुनि सां मिले थी ऐं हेठि आयत सां वरी हीअ मिले थी इस्तकूल अलाए उहो यादि कर जॾहिं तूं चयो तुंहिंजे जंहिं ते अलाह ताला इनाम कयो अलाह ताला कीअं हुनखे इनाम कयो जो हुनखे सोबत ॾिनई तुंहिंजी तो वटि माण्हू पहुची वियो कंहिं ॿी वटि अचे हा त हुनखे इस्लाम मिलंदा हुनखे छा थिया पर तूं हुनखे पुठे पंहिंजो आयो ऐं हुन दीन अख़्तियार कयो ऐं इस्लाम ते रहियो इहो अलाह ताला जो अहसान हुन ते थियो लिलज़ी अन अम अलाह अलह आम अन अम थ अलह ऐं तो बि हुन ते अहसान कयो तो बि हुन ते नियामत कई नुमत कहिड़ी कई जो हुनखे पहिरीं तो पुठेलो कयो हुन खां पोइ हुकुम आयो पुठेलो न आहे त पोइ पुट पोइ हुनखे तो आज़ादु कयो आज़ादु करे वरी बि हुनखे इख़्तियार ॾिनई त तो वटि रहे या ॿिए हंधि ऐं पंहिंजो हुनजी शादी तो कराई उहो आयमन सां शादी कराई वरी तो ज़बिन जहश सां हुनजी शादी कराई जेका तुंहिंजे पुफीअ जी धीउ मतिलबु हिकिड़ो सिलसिलो हो जेको पंहिंजे हमीयत जो छा चइबो आहे ग़ैरत जो भई कीअं आज़ाद औरत ऐं जी औरत ऐं उहा कीअं शादी कंदी पंहिंजे गुलाम बाने आज़ादु कयल सां सां हिन हुन सां उहे ते सभु ॻाल्हियूं तूं टोड़ियूं उहो तो इनाम कयो हुन ते इन करे अले अन अमथ अले अमसिक अलाए ज़ौज जंहिं तो चयो हुनखे तूं पंहिंजे ज़ाल खे पाण वटि रख ऐं हिनखे तलाक न ॾे व तख ला खां तूं ॾिज व तुखफ़ी फी नफ़्स ऐं तुंहिंजे नफ़्स में इहो ख़्यालु आया भई छा थींदो पंहिंजो मूंखे छा चवंदा हुआ तुंहिंजी हीअ शादी तो कराई पर हीअ त टुटी पई ऐं शादी तो कराई बाने सां उहा बि टुटी पई माण्हू मां खिलंदा ऐं चवंदो हाणे हिन जी शादी कंहिंसां कराइजे हीअ त मुतलिक़ा थी वेंदी त वरी ॿियो को शादी हिन सां कोन्ह कंदो महिनेदार थी वेंदी हली पोइ जेकॾहिं आउं हुन सां शादी करियां त पोइ वरी मूंखे चवंदा पंहिंजो तूं पुटेल सां शादी कई आहे हीअ सभु मसाला हुन रसूल पाक सां सम्झ जे ज़हन में आया हूंदा मतिलबु कहिड़ी ॻाल्हि आई पर त अलाह ताला वाज़ कोन थो करे त तो कहिड़ी ॻाल्हि लिखाई पर हुन में तव्हां सम्झी छा आहे पर तुखी फी न सिखे माल मोबदी मलाही अलाह ताल पधो थो करे त भई हीउ तुंहिंजो पुटेलो कोन्हे तुंहिंजो पुटु कोन्हे हीअ शादी हाणे तलाक थी वई हली ठीकु आहे तलाक जेका असां अलाह ताला खे मंज़ूरु न आहे सुठी न थी न आहे पर अलाह ताला इजाज़त ॾिनी आहे अला कई आहे तलाक इन करे हाणे शा शादी केरु करे हिन सां तूं हिन सां शादी करे सघीं थो हिन करे जो हीउ तुंहिंजो पुठेलो कोन हो ऐं तुंहिंजी हू पुफी जी धीउ आहे तूं हुन सां शादी करे हिते अॻु में या पोइ हिन में आयतुनि में ईंदियूं त तू पुफी जी धीउ सां सौट सां हुन सां हुनसां इहे जेके संग आहिनि हुन सां तूं शादी करे सघींदो ॻाल्हियूं आराम त अलह हम सिक इलाही सौ जेकिला व तुक़ीफ़ी नफ़्सिक तो पंहिंजे नफ़्स में पंहिंजे दिलि में इहा ॻाल्हि ॻुझी रखी त छा थींदो मां मलाह मुग्दी जेको ॻाल्हायो त पधो करण वारो आहे उहा तख़्शनास अल माण्हुनि खां त ॾिने माण्हू हीउ मेहिड़ो ॾींदा की हीउ मेहिड़ो ॾींदा की हीउ मेणो ॾींदा की हीउ मेणो ॾींदा कहिड़ा कहिड़ा मेहणा ॾींदा छा थींदो हिन ॻाल्हि जो तक्षनास अलाह हक़ु अन तक्षाओ अलाह खे वधीक हक़ु आहे जो माण्हू उन खां ॾिजे उनजो हेज़र करे फलमा कदा ज़ैदुनि पोइ जॾहिं ज़ैद पंहिंजो पूरो कमु करे चुको मतिलबु त हुन मां बेज़ार थियो हुन हुनमें आसिरो लाथाईं पोइ असां तोखे शादी कराई यानी अलाह हुकुम करे छॾियो आसमान मजा त तूं हिन सां शादी कर बसि तुंहिंजो असां निकाह करे छॾियो जश फ़ख़्री हिन ॻाल्हि ते त ॿियनि अज़वाज़ मुतहारात जी शादी धरती ते थी माण्हुनि कई माइटनि कई मिटनि कई उन्हनि जी इजाज़त सां थिया मुंहिंजी अलाह ताला वटां इजाज़त आई ऐं मुंहिंजो अलाह ताला निकाह ॼण करे कराए करायो त उहो फ़ख्र जी वॾी ॻाल्हि हुई बहरहाल हज़रत आयशा वग़ैरह वग़ैरह चवंदी मुंहिंजो हीअ आहे जो हीअं थी मुंहिंजी शादी हीअं थी मुंहिंजी अलाह ताला हुकुम कयो मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं ज़ारा हुननि जो अज़वाज़ मुतहरात हुयूं असांजे ज़माने जहिड़ियूं औरतूं कोन हाणे जेकी पॉलीगिमी जो मसालो त भई कोई हिक ॿिए सां रीस कंदियूं हिकु ॿिए सां साड़ कंदियूं हिकु ॿिए सां हीअं थींदो आहे ख़तरनाक अहिड़ो हो न फ़खुर हुओ हुनखे त जीअं हर्ज़ु न थिए मोमिननि ते त उन्हनि सां शादी कनि जेके हुननि पुटे लाइ सॼा हुआ यानी पुटेलनि जा पुटु उहे पुटु कोन्हनि हा जेके मोहर जेके हराम आहिनि रिश्ता उहे आहिनि खीर वारी खीर पीआरण वारी माउ उनजो औलाद हुन ते जंहिं ॿिए पीउ खीर पातो आहे हुन ते हराम आहे ऐं पंहिंजो जेको रतु वारो जेको आहे उहो रिश्ता उहे हराम आहिनि पर हीउ जेको आदा इहा जेको सॼो हुयो जेको नाले सां रुॻो त हीउ मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजी भेण आहे मुंहिंजो हिंदुस्तान में राखी कंदा आहिनि मुंहिंजी भेण कराईंदा आहिनि भेण आहे सॻी भेण कोन्हे मतिलबु शादी करे सघिजे थी पर शायदि शादी कोन था कनि हिंदू मूंखे ख़बर न आहे पर छा था कनि पर उहे मतिलबु ज़ारा हुनखे भेण सॼाऊं या कंहिंखे माउ सॼाऊं या कंहिंखे सॼाऊं हिंदुनि वटि वीचारनि वटि आहे मतिलबु हीअ छॾीनि था हुनखे हीअ सॾीनि था राखी की बंधन भैया मतिलबु मतलबु तोड़ना या छा हीअं न करणा सम्झो अहिड़े क़िस्म जा गाना बाना आहिनि मतिलबु त इहे बंधन आहिनि पर इहे मतिलबु त छा चइजे त फिक्र जे लिहाज़ खां अलाह ताला जी सिनत जे ख़िलाफ़ु आहिनि मतिलबु त हुन माण्हू सां शादी करे सघे थो भई जेकॾहिं इज़त को रखनि था उहो त भई रखनि हुनजी मर्ज़ी आहे पर अलाह ताला हिते फी फी अज़वा जे अद इहा आहे हुन जॾहिं हू हुननि मथां आसर लाथऊं त पोइ त शादी करे ईअं न त भई हुनखे आस पंहिंजो हिन में का ॻाल्हि पधरी थी वई जॾहिं हज़रत ज़ैद जो आसिरो लथो हुन मां की हाणे हीअ मूंसां ठही हलंदी कोन को मूंखे बेज़ती थी करे ऐं हाणे कीअं वेही बर्दाश्त करियां मतिलबु त हर ॻाल्हि इन करे हाणे हुनजो आसिरो लथो या वथरा जेको आहे त हुननि हुनमां आसिरो जॾहिं हुनजो लथो वकान अमर अलाह मफ़ूल अलाह ताला जो हीउ अमर हो मशियत इहा हुई हिन मां टे काम निकिता हिकिड़ो त हू पुट पुट पुटु कोन्हे पुटेलो मतिलबु त सॼियल आहे उहो हाणे पुट सॼो हुनखे ॿी ॻाल्हि त शादी ग़ुलाम जी बाने जी पंहिंजे आज़ाद सां थी सघे थी को मतिलबु कोन्हे त को हीअ कुरेश आहे हीअ फलाण आहे हीअ टीर आहे मटीर आहे हीअ पंहिंजो हे जेके आहिनि वॾियूं ॻाल्हियूं कोन मतिलबु हिन में को कंहिंसां शादी करे सघे थो हाणे असां वटि सिंध में ॼण सभु को पंहिंजे क़बीले में करे थो हीअ फलाणा आहिनि हीअ फलाणा आहिनि हीअ फलाणा ज़ात जा त पोइ उहे ज़ातियुनि में पंहिंजा कनि था पोइ उहो इन करे जो सुञाणनि था उनजे सम्झनि था त भली धीउ जेका आहे सा सुखी हूंदी या सही हूंदी या मतिलबु हिफ़ाज़त में हूंदी या छा हिन ख़्याल सां उहो सही आहे पर आऊं हुन सां शादी कोन कयांसि हू मूंखां वॾा आहिनि हू मूंखां नंढा आहिनि मूंखां हीअं आहिनि हू खां हूअं आहिनि त पोइ उहा ॻाल्हि ग़लति आहे उहो कान अमर मफ़ौल आहे अलाह ताला जो ॼण इहो अमर जेको आहे सो पूरो थी चुको फैलो थी चुको अलाह ताला जो इहो हुकुम आहे हाणे हिन मां जे इहे ॻाल्हियूं सभई अची वियूं ज़ैन बिन ज़ैद बिन हारिस आहे हर अला ताला ऐं हज़रत ज़ैन बिन ते जैश हज़रत ज़ैन बिन त जश जे वटां तमामु घणियूं हदीसूं आहिनि ऐं हज़रत आयशा हज़ी अला ताली तमामु हदीसूं घणियूं आहिनि पंहिंजे आज़वाज मु तरात वटां इहे सभई रिश्ता जेके आहिनि तमामु इज़त वारा आहिनि तमामु तौक़ीर वारा त अज़ीम वारा हुनजी इज़त करणु जेको आहे लाज़मी आहे हाणे फरमायो त अल्ला ताली हिते घणी अठ ॾींहं आहे जेका आहे मकान अल नबी फीमा फ़राद लहू अलाह ताला जेको हुन ते फर्ज़ु कयो आहे जंहिं फर्ज़ु कयो आहे निकाह जो फर्ज़ु कयो आहे हाणे ॿियनि ते निकाह जो फर्ज़ु जेको आहे सो निसाह में थियो त ॿ ॿ कयो टे टे कयो चारि चारि कयो हिननि चइनि खां मथे कोन्हे पर हाणे हिकिड़ी करियो जेकॾहिं नथा चई सघो या पर मतिलबु त करे नथा सघो इंसाफ़ु त पोइ हिकिड़ी ई करियो हा थियो माना हिकिड़ी या ॿ या टे या चारि पंजी न पंज न आहे पोइ ॿियनि खे छॾिणो आहे पर रसूल पाक सलाहु छो जो हाकिम बि थी हलियो पंहिंजे इलाइक़े जो बादशाहत जे नमूनो ॼण हिकिड़ो थी वियो त ॿियनि माण्हुनि सां तालुकात आहिनि पंहिंजे घर वारनि सां प्रोटेक्ट करणु पंहिंजे फैमिली जे माण्हुनि औरतुनि खे प्रोटेक्ट करणु आहे जेकॾहिं हिकिड़ी बेवा थी वई हली औरत पंहिंजे फैमिली में हाणे हुनखे जे पाण वटि रखे थो पंहिंजे हिफ़ाज़त में त माण्हू सुभाणे चौपो कंदा ॻाल्हियूं कंदा भई रखियो वेठो आहे ऐं हिनजो निकाह त हिन सां कोन्हे हीअ छो वेठी आहे हिन वटि हीअ छा थो करे ईअं थो करे हीअ एतिराज़ु कंदा हिन करे उन सां निकाह करणु अलाह ताला इजाज़त ॾिनी या हिन सूरत मंझि हाणे माण्हू खे एतिराज़ु कंदा आहिनि भई ॿिया सॼी दुनिया चार बाक़ी मरसूल पाक सलाहु छो जो आख़िर वक़्तु ताईं नओं मौजूदु हुयूं इहो वरी कीअं आहे पोइ अलाह ताला ख़ासि इख़्तियार हिन ई सूरत मंझि हिन में आयतुनि मंझि अचे थो त हीअ ख़ासि जेको अहकामात आहिनि सो तुंहिंजे लाइ आहिनि इन करे जो तूं न बि आहीं हिन करे जो तुंहिंजो हाकिम आहे हुन कम्यूनिटी जो ऐं तोखे सभई रिश्ता रिश्ता उहे रखणा आहिनि हाणे इन करे जेको रेफरेंस अचे थो एलूशन जेको अचे थो पंहिंजो सुनत अल अलाह ताला जी सनत यानी हज़रत दाऊद अलाम वटि हेतिरियूं ज़ालूं जेके हुयूं से हुयूं या हज़रत सलमा आसलाम वटि हेतिरियूं हुयूं या हज़रत फलाणे वटि हेतिरियूं हुयूं त उहे छो हुयूं छो जो उन्हनि खे कबीलनि सां रखिणो पए थो वास्तो कबीलनि में सां जेकॾहिं को माण्हू शादी थो करे उन सां थो कबीलो पाण खे महफ़ूज़ थो सम्झे भई बादशाह जेको आहे सो मूंखे असांजो माइटु आहे हिन करे हाणे असांखे केरु को ॾुखियो ईंदो कोन हिन करे उहो सॼो कबीलो जेको आहे प्रिज़र्वेशन थी वेली जवेरिया रज़ी अलाह ताला या ॿियूं जेके महातिल मोमिनी ॿियनि कबीलनि जूं दाख़िल थियूं पंहिंजे रसूल पाक सास में हार में त ॿियनि सभिनी चयो बाबा हीअ त नबी पाक जा माइट आहिनि हाणे इन करे असां सभु हुननि मां जा बान बाना जेके आज़ादु कयासीं हीअं कयासीं त हुननि खे वॾो फ़ाइदो थो थिए त मतिलबु त उन्हनि खुदि ई क़ौम या उन कबीले जी वरी मुहबत रखणु या उनखे पाण ॾांहुं लाड़ो कराइणु इन जे लाइ इहे तमामु ज़रूरी थियूं थियनि को हज़ूर पाक सलाह खे लाचार कोन त शादियूं कंदो हिते हुन वटि वक़्तु ई कोन हो जो मसरूफ़ हेॾे जंगियूं पियूं हलनि हेॾा हीउ पियो हले हे आख़िरी वक़्तु हल थी वियो रसूल पाका आज़म जे पहिरीं जेका शादी कई आहे मतिलबु त उहा पंजवीह सालनि जो पाण हो हज़रत ख़दीजा अलाह ताली अञा चालीहनि सालनि जी ख़ासि वॾी पंज पंद्रहं साल मतिलबु त हुनखे का अहिड़ो को लाड़ो कोन थो बसि असां औरतूं औरतूं कंदो हुतां मतिलबु पंजटीह पंज टेवंजाह सालनि जो थी वियो हुनखां अॻु में हज़रत ख़दीजा रज़ी अला ताला गुज़ारे वई हुनखां पोइ हज़रत सौदा सां हज़रत आयशा हुन सां निकाह थियो पोइ जॾहिं जंगनि में माण्हू शहीद थियण लॻा संदसि फैमिली जा त उनखां पोइ उहे फैमिली जूं औरतूं जेके आहिनि उन सां रसूल पाक सां आसम निकाह कयो त हुननि जी हिफ़ाज़त जे लाइ उनजे प्रोटेक्शन जे लाइ उन्हनि जे औलाद जे प्रोटेक्शन जे लाइ त हुननि खे इज़त ॾियण जे लाइ तौक़ीर ॾियण जे लाइ पंहिंजो रसूल पाक सां आसम शादियूं कयूं वरी जेके कबीलनि मा कंहिं जेके ॿियनि सां वास्तो जेको रखियो आहे उहो बि उन्हनि कबीलनि खे पाण ॾांहुं रागिब करण जे लाइ त इहो हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी आहे जेका सम्झणु खपे महकानबी मिन हर जिन फीमा इहो फ़र्ज़ कयो आहे अला त जेको हिन खां अॻु में गुज़री चुको त इहे जेके नबी हुआ या जेके हाकिम हुआ हुननि यानी ॿिनि टिनि चईनि खां वधीक शादियूं कयूं त आम उमत जेको आहे हुन हुकुम हाणे दुर्गो चईंदो आहे पर नबी पाक सलाह खे ख़ासि हुकुम ॾियण जो इजाज़त हुई उहो इन सेंस में वकार अमर कंदरनि मखदूरा ऐं इहो जेको अलाह जो हुकुम आहे सो इहो मक़दूर थी चुको यानी प्री डेस्टंड हुयो ऐं इहो अलाह ताला वटां थी चुको हुयो अलाह ताला जी इजाद सां थियो आहे अलदीन इहो बलगून अलदी नुलगून हाणे उहे नबी आहिनि जिन यानी हज़र सलैमान आहे हज़र दाऊद आहे या ॿिया नबी जेके बादशाह थी गुज़रियल जेका चुका थिया हुननि उहे जेके आहिनि इहो बलगून रिसाला तिला अलाह ताला जो रिसालात मैसेजिस पहुचाइनि था माण्हुनि ते उहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पहुचाईंदा हुननि सां वास्तो रखंदा हुननि सां निकाह कंदा हुननि सां माइटी रखंदा हुन सां मिटी रखंदा छो रसूल पाक सलाह चयो त क़यामत जे ॾींहुं सभु माइटियूं मिटियूं जेके आहिनि से ख़तमु आहिनि सवाइ मुंहिंजे माइटी मिटी जे पोइ इन करे पोइ रसूल पाक सलाह सां माइटियूं माण्हुनि लाइ हुननि खे पंहिंजो नियाणियूं ॾिनियूं या पंहिंजो मुतलिका हुयूं या पंहिंजो छा चइजे विडोज़ हुयूं हुन जा मर मारिजी विया छा त हुन सां शादी खां ॾिजनि था कंहिं बि खां नथा ॾिजनि अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखां बि नथा ॾिजनि वकफ़ा बि हसीब आहे अलाह ताला ॾिसो काफ़ी आहे हिसाबु करण वारो असां वठण वारो हिन सिलसिले में हाणे हिते आहे थी अचे जेका चालीहो नंबर आयति मकान मोहम्मदन अबाकुम मोहम्मद सम ताम जा कंहिं मर्द जो पीउ कोन्हे यानी ज़ैद बिन हारिसा जो पीउ कोन्हे ताम जा ॿिए कंहिं मर्द जो पीउ कोन्हे मतिलबु नंढा ॿार ॼावा ख़दीजा मुंहिंजा या टे हज़ते मारिया कब थी विया इब्राहिम इस्लाम हीअ सभई मतिलबु त नंढा नंढे हूंदे ई गुज़ारे विया हलिया पर को वॾो थिए रिज़ाल रज़ुल थी वञे हलियो वॾी उमिरि वारो तव्हांजा को बि पुटु कोन्हे हज़ार पुटु कोन उमिरि पुटु कोन्हे उस्तमान पुटु कोन्हे हज़त अली को पुटु कोन्हे रसूल सम्झो हू पंहिंजो छा नाठी आहे रिश्तेदार कीअं जेके आहिनि सभु इअं मकान मुहम्मदुनि अबाहदुमा किर रसूल जो रसूल आहे मैसेजर आहे हुन जूं ज़िम्मेदारियूं ॿियूं आहिनि तव्हां आम माण्हुनि जे ज़िमेदारियुनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि बख़ात्मनि नबीन ऐं ख़तमु करण वारो आहे नबूअत जे सिलसिले खे हीअ आख़िरी नबी आहे इन सिलसिले में हाणे हीअ ॻाल्हि हिन आयात में करे छॾी आहे जंहिंखां पोइ केतिरा ॿिया मसाला पहचान पाण वटि खाद्यान माण्हू पैदा करे फलाण हीरान मंझ फलाणो सिलसिलो भाई ऐं भाभी इहो त चऊं पोइ असीं बि न बीहूं हाणे ॿिया बि जेके आहिनि से आखिड़िया वेठनि जेको बि घर खां कावड़जे ज़ाल खां कावड़जे चए बाबा आऊं न बीह वारो कयो मूंखे मञो पोइ मां मूं जहिड़ा फिथल फिथल माण्हू जंहिंजो ईमान कमज़ोरु आहे त पोइ सम्झणु कोन्ह कजे जेका ॻाल्हि खे त पोइ यकदमि हुनजे पोयां जे हा इहो वॾो ख़लीफ़ो जेको हो पंहिंजो हिन मिस्र जो वियो आहे अमेरिका में वञी पी एच डी कयईं पंहिंजे हुन ते चाज नालो राश राशाद राशिद अला चाज नालो ख़लीफ़ ख़लीफ़ आख़िरी नालो वारो हुनजी आऊं बि न बीह आई मूं ते लथो आहे त उणिवीह जो जेको नंबर आहे सो वलान अहिड़ो अहिड़ो आहे पोइ खणी पाण खे वरी नबी कयईं त मतिलबु त अहिड़ा माण्हू न बीहंदा आहिनि वला रसूल पाक सां हुजे त कूड़ा नबी पैदा थींदा मूंखां पोइ पोइ हेतिरा टीह पैदा थींदा हेतिरा पीड़ा पैदा थींदा उन ज़माने में जॾहिं वफ़ात कई आहे त कूड़ा नबी घणेई पैदा थिया इहो जेको मुसलमा कज़ाब जेको हुयो हो हो ॿिया माण्हू हुआ औरतूं हुयूं मर्द हुयूं असीं बि नबी आहियूं पोइ घणेई नबी पैदा थिया अल्ला ताली हिते ॼण उहा ॻाल्हि ख़तमु करे छॾी महाकार मुहम्मदन अबादम रसूल अल ख़ाती ख़तमु करण वारो आहे ऐं ख़ात्म मुंडीअ खे चइबो आहे या मोहर खे चइबो आहे उहो मुंडीअ सां मोहर हणबी हुई त मोहर आहे माना हाणे दरवाज़ो बंदि थी वियो लिफ़ाफ़े लिफ़ाफ़ो खुलियो आहे लिफ़ाफ़े खे बंदि कयो मैसेज हुन में विधो हाणे हुनखे ठपो हणी छॾियो मुंडी सां हुन में लाख लॻाए हुनखे